lagunak, zuokin otxartabako izadi irratia. Gaur, ostidala ampirilak bost, zigarren a mailakoek itxegingo dizuegu. Argiderre, argider eta markelek ingeleseko tartetxoa sardurak tuko dira. Izanek eguraldiaren berri emango diogu. Naiak, urrezko urtebetetxeen, berri emango digu. Azieretan aiak asmakizunak esango dizkigu. Lunak eta enekok gaurko albistea eskainako digute iratik urte e, gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni endika zuen gaurko esatari esango naiz. Beraz, azteko ingleseko tardetxoarekin usten zaituztego. Good morning, Markel eta Argider. Good morning, friends. You are listening to Txartaga radio program. Argider is speaking. Good morning, mate. My name is Markel. Today, Friday, 250 April 2020. Yes, in my free time I like riding my bike and using the internet. What about you? I like playing escupilota, bags, handball. I also like going out with my friends. With plans, I also like flying my drone. Do you know that Corica is coming to Ortuella next week? Yes, of course. Corica is a running on the 10th of April. And do you know that we are going to the theater to watch The Brave Little Tailor in English? Yes, and we go uh, eh, theater together with children of San Félix, San Gabriel and Las Carreras. It is going to be on 11th of April at half past 10. We have to prepare the vocabulary in class before going to the theater. Wow, I think we are going to have a great time. Well, now, let's continue with the radio program. bye. bye. Orain jakin ezagun egun gaurko legu berri izan emango digu zure segurallia egiten duen gaur Gaur amabi gradu markatzen ditu gure eskolako termoetra. Giro gobeile izango dugu. Bronte batek lurralea zarkatuko du eta tarteko hori egingo du. Egunaren amaiera nostarteak zabalduko dira. Elurko eta mila-mila berreun metroko inguruan egongo da. Eguneko temperatura beroenak. Orokorrean ez dira amabos graduko ingurutik pasako. Minimoak zertxo bai altuagoak izango dira. Eta ez da izotxik espero. Eta jarraian urte naia, esango diogu zu, dizkiguzu gaur urte betetxeak gaur inur urterik betetxean aldu? Azte honetan gure andereño elide urteak betetzen ditu. Orain ez dago eskolan, baina aprobetsatu nahi dugu aukera hau zoriontzeko. Urte askotarako elide. orain asma akizunen tartea dugu. Hasier eta naia esango digu, dizkiguzu ze igarkizunak ditugun gaur. Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, karramarroa, bigarren asmakizuna, loroa, lehenengo galdera, nahiel, bigarren galdera, bat, hirugarren galdera, ez dut egin nahi, laugarren galdera, jai berdeari buruz. Irabazleak hausek izan dira, lehenengo zikloko irabazlea, bigarrenako Unai Luis. Bigarren zikloko irabazlea, Irene Man, e, irugarrenako Irene Mantilla. Irugarren zikloko irabazlea, zeigarren beko Oier Romero. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. hona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, oianeko erregea, berak esartzen du legea, arrapatutakoa berea, zeharo da eruki, erruki gabea, berriro ere pikatuko dut, adiegon, Hone hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, oianeko erregea, berak esartzen du legea, arrapatutakoa berea, zeharo da erruki gabea. Ona hemen bigarren azmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zenbat eta gehiago kendu orduan eta handiago naiz. Zenbat eta gehiago jarri orduan eta txikiago berriz. Berriro esango dutaz egon pipitaki, papataki, zerote den, nor daki, zenbat eta gehiago kendu, orduan eta handiago naiz, zenbat eta gehiago jarri, orduan eta txikiagoa berriz. Gogoratu e, erantzunak ondo idatxe eta gero postontxera bota, eaz matzen zuen. jarraian gai ezberdinei buruz gure albiste txikirako tartea dugu. Eneko eta luna esango diguzu ze berri dugun gaur, egunon guztioi, atxo apirilaren lauean korrika hasi zen Gales herrian. Eta amaika egunez eta gel... Eta egunez eta gelditu gabe, korrikak Euskal Herria zeharkatuko du. Hori da, korrika Euskal Herrian osoan zehar egiten den Euskararen aldeko ekimen erratoia da. Euskararen aldeko kontzientzia, supertzea eta Euskaltegien Euroko eguneroko lana indartzeko dirua biltzen biltzea ditu helburu. Mila bederetxe egun eta lauro gehian, Euskal Herria oinatitik bilbora zeharkatu zuen lehen korrika, antolatu zenetik. Euskararen alde antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta garrantzitsuenetekoa da. Orduanik hogei korrika eta hogeita mai, hogeita meretxi urte igaro dira. Korrika hasi eta amaitu arte lekua pasatzen den eskuz esku eta kilometros kilometro korrikaren artean. Lekuko horren barruan Euskaldun ezagun baten korrika elmugara ireistean idatzi eta irakurriko duen mezua gordetzen da orduan ordura arte sekretu pean gordetzen dena. Bimilia kilometro baino gehiago dira Euskararen alde, adin eta mota guztienetako, milaka pertsonak parte hartzen dute, gau eta egun galditu gabe. Gure herrian apirilaren amarrean ospatuko dugu, korrikatzikian parte hartuko dugu. Azianka prestatzen korrikaren alde. jakin, entzun ondo, ezetz jakin. E, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe maritzu den txokoen aurkituko duzue. Bukatzeko ga, eh, gaurko erratzaioaren inguruko galderak ern e, galderak ernegon Lehenengo galdera nor kontatu digute albistean, bigarren galdera nori izan da gaurko esataria, hirugarren galdera zenbak gradu markatzen du termometroak, laugarren galdera nortzuk izan dira ingles tartea eman dutenak, berriro repikatuko ditut. Lehenengo galdera, zer kontatu digute albistean, bigarren galdera, nortzuk izan da gaurko ezataria, irugarren galdera, zenbat grado markatzen du termometroa, laugarren galdera, nortzuk izan dira ingles tartea eman dutenak. Hala da gure gaurko irratxaioa, entxule lagunak. Gaurko eskureak egin du. Ondo pasatu eta zenutelakoan agur! Agur!